หิลายนสูตร illness มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณนิโครธาราม ใกล้พระนครกบิลพัทในแคว้นสากยะ ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูป ได้ทำจีวรของพระผู้มีพระภาค โดยหวังว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำ จีวรเสร็จแล้วจะหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือน On one occasion the blessed one was dwelling among the s a k y a n at Kapila Watu in n i k r o t h a s park. Now, on that occasion, a number of pickles were making a rope for the blessed one, thinking, after the three months, with his robe completed, the blessed one will set out on tour. ก็พระเจ้ามหานามะสากยะ ได้ทรงทราบข่าวนี้ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วประทับนั่งณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ยินมาว่า ภิกษุมากรูป กระทำจีวร ของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า เมื่อทรงทำจีวรพระผู้มีพระภาคสำเร็จแล้ว พระผู้มีพระภาค จะเสด็จหลีไปสู่ที่จาริก โดยล่วงสามเดือน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องนี้หม่อมฉันยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า อุบาสก ผู้มีปัญญา พึงกล่าวสอนอุบาสก ผู้มีปัญญาที่ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอย่างไร มหานามะตส e กยัน y heard the news Then he approached the blessed one, paid homage to him, sat down to one side, and said to him, "Venerable sir, I heard that a number of bhikkhus are making a robe for the blessed one. Now, I have not heard and learned in the presence of the blessed one how a wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill, should be exhorted by another wise lay follower. มหาวพิษอุบาสกผู้มีปัญญา พึงปลอบอุบาสก ผู้มีปัญญา ผู้ที่ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ สี่ประการว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้ มหานามะ a wise lay follower, who is sick, afflicted, and gravely ill, should be consoled by another wise lay follower with four consolations. Let the venerable one be consoled that you have possessed unwavering confidence in the Buddha, thus the blessed one is an arahant, perfectly enlightened, accomplished in true knowledge and conduct, fortunate, knower of the world, unsurpassed trainer of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one. เธอจงปรับประโลมอุบาสก ผู้มีปัญญาที่ป่วยเป็นไข้ได้รับทุกข์หนัก อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม ว่า พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ A wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill should be consoled. Thus, you have possessed unwavering confidence in the Dhamma. Thus, the Dhamma is well expounded by the Blessed One, directly visible, immediate, inviting one to come and see, applicable, to be personally experienced by the wise. ท่านจง ปลอบประโลมอุบาสกผู้ป่วย ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใส อันอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในประสงค์ ว่า สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ น้ำเปล่งตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงที่ควรแก่สักการะ ที่เขานำมาบูชา เป็นสงที่ควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ที่ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไป พึ่งธรรมัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ A wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill should be consoled by another wise lay follower, thus you have possessed unwavering confidence in Sangha. Thus, the Sangha of the Blessed One's disciples is practicing the good way, practicing the straight way, practicing the true way, practicing the proper way. That is, the four pairs of persons, the eight types of individuals. The sangha of the blessed ones, disciples, is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, the unsurpassed field of merit for the world. อุบาสกผู้มีปัญญา ผู้มีปัญญาที่ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจเถิด ท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปล้อย เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันบินยูชนสรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ A wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill should be consoled thus: You have possesses the virtuous behavior loved by the noble ones, unbroken, flawless, unblemished unblushed, freeing, praised by the wise, ungrasped, leading to concentration. มานามะอุบาสกผู้มีปัญญา ครั้นปลอบ อุบาสก ผู้มีปัญญา ที่ป่วย ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ด้วยธรรม อันเป็นที่ตั้ง แห่งความเบาใจ สี่ประการเหล่านี้แล้ว พึงถามอย่างนี้ว่า ท่านมีความห่วงใยในบารดาและบิดาอยู่หรือ ถ้าเขากล่าวว่า เรายังมีความห่วงใยในบรรดาและบิดาอยู่ อุบาสกนั้น พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าแม้ท่านจะกระทำ ความห่วงใยในบารดาและบิดา ท่านเหล่านั้นก็จะตายไป ถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใย ในมารดาและบิดา ก็จะตายเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิด After a wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill has been consoled by a wise lay follower, with these for consolation, he should be asked, "Are you anxious about your mother and father?" If he says, "I am," he should be told, "Good sir, but you are subject to death, whether you are anxious about your mother and father or not." you will die anyway. So please abandon your anxiety over your mother and father. และเขากล่าวอย่างนี้ว่า เราละความห่วงใยในบารดาและบิดาได้แล้ว อุบาสกนั้นก็พึงถามเขาต่ออย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า เรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่ อุบาสกนั้น ก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งจะมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาไซก็จะตายไป ถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยา ก็จะตายไปเหมือนกันเ ขอท่านจงละความห่วงใย And if he says, I have abandoned my anxiety over my mother and father, then he should be asked, Are you anxious about your wife and children? If he says, I am, he should be told But, good sir, you are subject to death, whether you are anxious about your wife and children or not. You will die anyway, so please abandon your anxiety over your wife and children. ถ้าเขากล่าวว่า เราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราได้แล้ว อุบาสกนั้นก็พึงถามเขา อย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในการมาคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขาตอบว่า เรายังมีความห่วงใยอยู่ อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขา อย่างนี้ว่า การอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประนีกว่า การอันเป็นของมนุษย์ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกาม อันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเถิด And if he said, I have abandoned my anxiety over my wife and children, then he should be asked, Are you anxious about the five c o u r d s of human sensual pleasure? If he says, I am, then he should be told, celestial sensual pleasure, friend, are more excellent and sublime than human sensual pleasures. So please withdraw your mind from human sensual pleasures, and resolve on the devas of the realms of four great kings ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกาแล้ว อุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นดาวดึง ก็ยังดีกว่าประณีตกว่า พวกเทพชั้นจาตุมาราชิกา ขอท่านจงพรากจิตจากพวกเทพ ฉันจาตุมาราชิกา แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพฉันดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกาแล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้ว อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาว่า พวกเทพชั้นยามา ยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทพชั้นดาวดึง พวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่าประณีกว่า พวกเทพชั้นยามาพวกเทพชั้นนิมานรดี ยังดีกว่าประณีกว่า พวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรินิมิตะสวัสดี ยังดีกว่าประณีกว่า พวกเทพชั้นนิมานรดีพรหมโลกก็ยังดีกว่าประณีกว่า พวกเทพชั้นปรินิมิตะ สวัสดี ขอท่านจงปรากจิต ให้ ออก จากพวกเทพชั้นปรินิมิตะ สวัสดีแล้ว น้อมจิตไปในพรหมโลกเถิด and if he says, My mind has been withdrawn from human sensual pleasures and resolved on the devas of the realm of the four great kings, then he should be told, the Tavatimsa devas, friends, are more excellent and sublime than the devas of the realm of the four great kings. So please withdraw your mind from the devas of the realm of the four great kings, and resolve on the Tavatimsa devas. And he says, my mind has been withdrawn from the devas of the realm of four great kings, and resolved on the Tavatimsa devas. He should be told, more excellent and sublime friend than the Tavatimsa devas are the Yama devas, the Dusitas devas, the Nimma Narati deva, the Parinimita Savati Devas, the Brahma world, friends, is more excellent and sublime than the Parinimita Savati Deva. So please withdraw your mind from the Parinimita Savati Devas and resolve on the Brahma world. ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปารินิมิตะสบัดดีแล้ว จิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้ว อุบาสกนั้น พึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ดูก่อนท่าน แม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ยังนับเนื่องในสากยะ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลก แล้วนำจิตเข้าไปในความดับ แห่งสากยะเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากปรมโลกแล้ว เรานำจิตเข้าไปในความดับแห่งสากยะแล้ว มาบพิษอานมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกัน ของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปี คือพ้นด้วยวิมุตต์เหมือนกัน and if he says, "My mind has been withdrawn from the parinimitta savatis devas and resolved on the Brahma world," then he should be told, "Even the Brahma world, friend, is impermanent, unstable, included in identity. So please withdraw your mind." from the Brahma world and directed to the cessation of identity. And if he says, My mind has been withdrawn from the Brahma world, I have directed my mind to the cessation of identity. Then, Mahanama, I say, there is no difference between a lay follower who is thus liberated in mind and a uh, bhikkhu who has been liberated in mind for a hundred years, that is, between one liberation and the other.